Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Baungi etorriak entzule, gaur eh, saio berezi bat, proposatuko dizugu, kantuz kantu emankizun berezi bat, gaur estudietan barra ez, baina usurbilen, aurkitzen baikara, e, eh, zume eta arte estudioan nahi zuzen ere, mm, bertan aurkeztu baitu Joseba Tapiak bere azken lana, Hala ba, gu urbildu gara bertara, Joseba Tapiarek emintzatzeko, eta mentxe dugu gure ondoan, kaixo, atxaleo? Kaixo, arratxateon. Zer moduz abiltz? Ederki? Bai. Ongi. Joseba, orain arte, azken urte hauetan e, ba, trikitisa eskuan ikusi zaitugu eta kitarra inoiz ez baduzu utzi alboan ere, orain gontan kitarra ekarri nahi izan duzu esken atokira? Bai, bueno, eh, esan beharko litzake bakarkako ibilbideari heldu niola mila bat ziren da largo eta emezortzian ustetarki nola gure lehena eta diskoietan pixkat nabil testuaren atzetik, ez da? kantura, kantu, azkenean pentsatu dut nire jakinduri guzia, kantuari eskaintzea. Eta beraz, e, testuaren arabera hautatzen ditut e, jantziak esango genuke. Horregatik berba oso disko ezberdinak atea zaizkit eh, musikalki ez. Batean trekitisa soil batekin hau, beste batean gitarra klasiko eta txelo batekin, beste batean e, metalezko orkesta batekin, e, eta kasu hontan rock talde bat antolatu dut, ez? E, beraz, e, azken nire bilbidean oizkoa da sorpresa alde hortatik. Baina hala ere esango nuke gitarrarena oso mm, rekorrido luzeko instrumentua da nire bizitzan, eh? Mm, rokak ni harrapatu nindun amala urtekin nire herriko plazan. Eta geroztik ba, oso zale izan naiz e, estilo horretan, ez? Eta, E, ez hori bakarrik, gero gure ibilbide artistikoan ba, lan asko indugu gitarra eta baju eta bateria eta bueno, olako instrumentuekin. Eta azkenean zaletasunetik ba, bueno, ere trebatzera etorri gara pixkat. Eta horrela ba, abusartzen naiz e, ba, kasu hontan gitarrarekin. Baina, bueno, esango nuke e, ban garaian mm, gitarra elektrikoarekin egiten dituen kantuak. Beraz, aspalditik e, diferentzi bakarra berba zuzenekoetan gitarra elektrikoarekin ariko naizela orain. Hori bai. E, zergatik orain? Zeren daitika eh, bai. atera da lana? Bueno, ez, e, ez, ez da asiratiko lapentsatu izan, egia esan. E, gero antolamenduak eraman hau ontara, esango genuke. Ze, hasiera baten pentsatu nuen nik trikitixa eta gitarra akustikoa joko nuela, gero hortik pasan itzen bajo elektrikoa jo beharko nuela, eta azkenean gitarra elektrikoa jotzen bukatu dut. Gehiago izan da aritmetika interno bat, eh, bueno, nola antolatu, e, ze musikariekin, e, zenbat e, tresnekin, hor buelta asko eman ditugu. Hasieratik orain arte, mm, e, o, e, aukera ezberdinak ikusi ditugu, eta azkenean mintzat Neri tokatu zait gitarra elektriko jotzea. Hemen e, zure diska azala eskutartean duguz, eh, Joseba Tapia besamotzak, jartzen du, besamotzak, eh, zer da, taldearen izena, diskarena? Bueno, besamotzak bada gure aspaldiko, uste dut nire gure bigarrengo, Tapia Teleturiaren bigarrengo diskoan agertzen den kantu baten izenburua da, besamotzak, eta da, alako maitasun historio bat, e, jako errekondo gideatzitako testu batetik, eta e, kasu untan, e, eh, bueno, eh, fijatu naiz gehiago nola egiten duten beste taldek, adibidez, ba, Ruperrek bere musikariei deitzen die mugaldekoak, e, petik e, etxeko guzta deitzen die musikariei. Eta, bueno, ba, nik ere nire musikari izena jarri dit, neonek, eta orduan besamotzak jarri dit. Beraz, nian kaluze eta horiek besamotzak. Aurkeztuko dizkigu zu, ondan dituzu musikariak? Bueno, e, zuzenean ariko garen, eh, irukotean ariko gara, beraz, e, bateria edo jazpanarekin e, ikerruri arte hariko da, gazteiztarra, eta gitarra palarekin e, inigo teletxea. Eta ni neu gitarra elektrikoan hori izango da zuzenekoa. E, diskan aldiz, konbidatu gehiago izan ditugu, eta hor e, trekitixarekin e, dani narbartea ipatu behar dut, talde honen arrankean oso gizon importante oso persona importante izan da, musikari garrantzitsua. E, gero zuzenekoetarako e, azkenan ez da posible izan, baina eta gero e, konbidatu ditut e, Maiderrantza, e, korotxo batzutara, aspaldiko laguna dut, eta azkenik, e, ba, azkenik ez, azken aurrekoa <laughs> esango nuke, e, tekladuetan organoa jotzen e, txusaran buru, eh, amar urte luzez gurekin erromerietan ibili den musikari trebea ondia, laguna ondia. Eta azkenik eh, ditut eh, kantura nire komandokoak, kolpatutako kantarien taldekoak. Eh, Txumamurugarren, Beñardo Goietxe eta Andoni Tolosa. Ba, iruditzen bazaizu diskako hainbat kantu entzungo ditugu gaurko emankizunean, kantu zumaitzu hautatuko ditugu ala beharrez, horietatik eh, amaik apizetatik bost edo entzungo ditugu denboraren arabera, agian eh, diska irekitzen duen kantuarekin eh, hasiko gineak osoaren aserrea. Kasualidadez, eh, lehenengo kantu hau da, eh, Quebeceko idazle kantari baten kantu bat, Raymond Lebek eh, idatzi zuen, Kantz lez on, damur izena du kantu horrek, oso kantu ezaguna da oso importantea izan da kantu hori, eta nik deskubritu nuen eh, etaren zueten garai hortan e, leturia eta bio jogen nuen Joliet e, Quebeceko jaialdi batean, eta nahi izan genuen jakin abertzertziotena garai hartako kantariek eta poetek, eta hola aurkitu nuen izugarrizko mundu bat, eta hor deskubritu nituen Raymond Rebek, e, e, e, Robert Xixagelebua, eta hoien testuekin, gero itzulirik, e, itxaro eta kolda izagirrek, disko bat argitaratu genuen. Beraz, hortik hartu dut lehenengo kanta Xoxoaren aserrea. Felix Leclerc. E, beti izan dut zalantza, ez? E, George Brassens edo Felix Leclerc, zein izan zen aintzindari edo maisu. Eta e, pisu handia dauka Felix Leclercek. Eta orduan, e, gero gaia hain da ezaguna guretzat, ez? E, guraso, e, gurasoa e, arduratua bere semearen e, egoeraz eta mundu triste eta okerronek nola eraman eramango duen e, ze bidetara eramango duen ikusirik eta bere hasarrea adierazten du. Xoxoaren hasarrea. Hori da kantuaren lehenengo kantua diskonetan. seme hautsia dut Seme biluzia Bere eta bezala Zamatxu segalari langabe Maizter da bere rian bizi Ez zaio geratzen Paisaia eder bat Eta onartzen ez duten Hizkuntza besterik Seme jazarria Zapaldua dut Orduan izutu nahi zoiuka Otoi laguntza eske Pareko zoa etorri da Arrot, gordin zorrotz Semea hiltzeko, behini betiko Erraia gausteko bizkarra Burua mokoa, egala xoxoa ah! Semea preso dut Eta nabaritzen dut nire erraietan aspaldiko partez urratu batean ez zurreta larru pizten aserrean Bai, Joseba Tapiarekin eh, mintzatzen ari gara gaur Ursurbileko e, zumeta arte galeriara hurbildu gara hemen aurkeztu baituzu diska kuadroen inguruan ikusi zaitugu zure lanaren aurkezten leku beresi hautatu zuna? Mira eh, gure herriko artista da mm, gainera ni e, nire maisu izan zen txikitan ikastolan pintura maisua eta bere kuadroen aurrean aurkeztea diskoa luxu bat izan da eta aukera hori bagenuenez e, probestu dugu. Eta zuk eh, lan honetan, hainbat kuadro erakusten dizkiguzu, e, bakarkako ibilbidean eh, egin izan dituzun kantuen e, ba, birmoldaketak eskaini baitituzu, amaik hautatu eta beste jantzi batez eskaini nahi izan dituzu kantuak. Hori da, e, badudalako sensazio hori ez, e, jendeak ez dituela ezagutu. Egin ditut ehun kantutik gora, baino gerozta zailagoa da e, jendartera iristen. Ze lehiatu behar izaten dugu Euskal Kantariok munduko mm, famosoen diren kantariekin ere. Eta hor oso zaila da, e, kopatuak dituzte, harrapatuak dituzte irrati gehienak, e, korporazio handioiek, eta modako kantuek eh, okupatzen dute toki eta gure gazteek ba, noski hori entzuten dute normala den bezala. Eta beraz, e, behar, egin behar izaten dugu lan handi bat muturra sartzeko hor eh, gure tokitxoren bat aurkitu alizateko gero eta gaitzagoa dena. Eta horregatik, ba, sensazio horregatik, ba, nahi nuen berriz berreskuratu kantu horiek, kantu ederrak direla uste <laughs> berba okerra, baina kantu honak direla uste dudalako, pentsatu dut ber, berbada indar berri bat ematea eta horregatik e, saiak erago. E, kantuak hautatu dituzu eta batzuetan e, kantuekin jolastu zere ekarria izan da diskara? Bueno, aukera zabalan nuen alde hortatik, baino e, pisu handi hartu du rock ritmoetara ekartzeko intentzio horrek, ez? Pentsatu nuen ez eh, den berreskuratu behar nuela berriz eta gazteen gana urbildu behar nuela berriz eta orduan duen eh, erritmo hietara hobekien urbildu diren kantu batzuk hautatu ditut. Eh, horrela amaika, esan dezagun amaika kantu ere behar ba gaurko gaztentzat sobera izaten aldela, baina gu garai vinilo garaikoa garanez, ba, zin errenditu bi kantuetara eta azkenean amaika hautatu ditugola esan duzu rokaren ere mura, baina eh, estilo ezberdinekin eh, jolastu izan zara, ez? Ba, alako nahasketa berezi bat bilatu nahi izan duzu kantu bakoitzeko, beti ere eh, manera dantzagarri batean ere, jantziz kantu horiek. Bai, horrela izan da, eh? E, eman nahi nion beste ukitu bat, beste jantzi bat jantzi nahi nion, ea hortik Bueno, esan behar dut baita ere oso zaletua naizela estilo ezberdinetan, ez? Eta eh, aukerak aprobesten ditugu e, ondo datorkigunean, eta hor estiloietan sartzen gara. Eh, aspaldidanik egin gabe rock, e, disko, rockeko disko bat, eta orduan aitzakia egokia nuen ere hori lantzeko, ez? eta beraz, bai, nahi bada bere originaletatik asko aldatu da, dantzagarriagoak dira, behar bada zikindu egin ditut, behar bada kontestutik atera da ere piskat, baina behar bada e, onela iristen alnaiz behar bada gazteagoetara, baina bueno, nire generazioetara iristea ere ez da gutxi, iritsiko banitzen. Beste kantu bat entzungo dugu, zeina hautatuko zenuk orain entzuteko? Ez dakit, nahi bauzu bigarrena bera, eh, Madrilko lagunak. Hau, mila bederatzen da eta mazazpian, eh, Vitoriano Gandiaga, fraileak, fraideak, arantzazoko fraidea joan zen Madridera, eta hango ibilbidea kontatzen du liburu batean, eta horren zoragarria da, hainbeste urte pasata gero nolako vigentzia, nolako e, e, modernoa den kantu hau, eta ze lotura duen gaur egun e, inguruan da bilkigun gatazketan, ez? Adibidez, Kataluniakoetan eta beraz oso eh, e, egoki letorke e, gar, garaiontarako mila behatzireon da irurogeita mazazpiko testu hau, e, Vitoriano Gandiarena, Madrilko lagunak. Euskaldunok Madrilen, ongi hartzen gaituzte, Euskaldunok Madrilen. hartzen gaituzten Euskaldunok Madrilen Ongi hartzen gaituzten Euskaldunok Madrilen Ongi hartzen gaituzten Euskaldunok Madrilen Ongi hartzen gaituzten Euskaldunok Madrilen Ba, entzun dugu Madrilgo lagunak izeneko kantua eta zuk ere erran duzu, E, eh, ez alda musika egiteak ez aldu ekartzen politika egite ere? Bai, bueno, aipatu dut hori ez. E, azkenean e, musika bera edo umorea edo esaten nuen ez dira la neutralak ez. E, norbaitek egite badu farre jota dagoen persona bati buruz handikapatua dena edo norbait egiten dio farre e, norbait egiten ditu e, eh, emakumeen kontrako eh, zirtoak edo ipuiak edo edo norbait egiten du emigranteen kontra edo e, norbait egiten du katalanen kontrako ipuietan bere burua salatzen du eta musikan ere gauza bera da beraz profesio hortara dedikatzen garen hoi eskatu zaigu zerbait posizionamentua eta hori aipatzen nuen, ez? E, ezin gara neutral izan, azkenean neutralizateak e, esan nahi duelako etzarela neutral. Hainbat e, diskako kantuak ekarri dituzularik e, bilduma honetara ere, zehaztu beharko genuke realpolitik diskako kantu gehienak izan direla hautatuak. Bueno, realpolitik hori zen nolabait nire bakarkako lan honen eh, eh, modua ni nahi nuena zen bakarkako honetan eh, kanpoko lengo eta oraingo eta Euskal Herriko lengo eta oraingo testuei musika jartzea. Eta hori egin nuen real politiken. Geroztik egin ditut beste disko batzuk, baina askoz eh, monotematikoagoak izan dira, edo bilduma batzuk izan dira. Eta horregatik behar bada du real politiketik gehiago disko honek. E, maite dut, e, autore ezberdinen testuak musikatzea eta e, esango nuke bide hori hautatzen du dela nere bakarkako lanean. Ba, ara, guk eh, bidean segituko dugu eta realpolitik aipatu dugula, agian e, izenburu bera dena kantua entzuko dugu. Ederki. jauna edo handerea Entzun ezazu kontze jauna edo handerea Badakizu dakizunez, nazkatu gara ogilizunez Ez dugu nahi gozaldu albiste ilunez Gure plazan gauero eguzki betea Berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa Baina adostekoen gurekin, doan eman zigun kalurriña Lepokoan zeukan ikurriña Entzun ezazu alkate jauna edo anderean ez alkate jauna edo handerea Presa berririk ezarren, edertu boaz azken garren Etzaigu ardura beran dutu arren Barean iterean, hori da Berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa Baina doze gurekin, doan eman zigun bostekoa Ederra zena berri lur ezazu buru jauna edo anderea Entzun ezazu zailburu jauna edo anderea Ez dugu maite hartalla, bihar joko dugu batalla Goliaten proba dezan Davide Navalla Handia txikitzea da gure xedea Berak ezin zuen ez eregin ez zen bere eskumenekoa Baina dozeloen gurekin, doan eman jauna edo anderea Entzun ezazu lehen jauna edo anderea Herriak zuri emana, ez baita nola naiko zama Hartzen dituzun lanak ditzagula bana Zuretzako botoa guri boterea Berak ezin zuen egin, etzen bere eskumenekoa Baina adoz zegoen haserre lurriña biotzean zeukan ikurrina Entzunez azu jangoiko jauna edo handelea Entzunez azu jangoiko jauna edo handelea zugan agato zutxuan Mundu triste honen izuan Zenbatean etxeak hor paradizuan Zure hartaldekoa da euskara berea Berak ezin zuen ez egin Etzen bere izkumenekoa Baina nago zegoen gurekin Doan eman zigun bostekoa Ederra zen gezurren lurrinak igaro galdu da Hemen behar dena da zure diktadura Barrian erretzeko Jesusen jendea Berak ezin zuen ezer egin Etzen bere eskumenekoa Baina nago zegoen gurekin Doa eman zigun bostekoa Ederra zen porroten Ba, halaxe, besamotzak, tapiaren azken abenturan murgiltzen ari gara gaur, gaztelupeko hotxak zigiluarekin e, plazaraturiko diska dagoeneko kalean da, eta orain zuzeneko eta begira jarriko zara, hori baitzen ere helburua ez, eh, gogoa bazenuen taula gainera, holtza gainera igotzeko diska berri honekin. Baiz, e, hain disko ezberdinak egin ditut bakarkako honetan, e, azkenean lortu dut esten atokitik aparte gelditzea, ez? E, oizkotik esango nuke edo ze batzutan e, eman ditut kontzertuak e, itzaldi geletan. Eta e, azkenean jendeak ez du jakiten zertan note den tapia hori. <laughs> Eta orduan e, pixka bat, ibilbide e, horretatik aparte gelditu nahi zenen, bazen e, alegin bat e, berriz ere itzultzeko esten atokietara, ez? hori da gure eh, esango genuke eh, den toki hori da guretzat eh, naturala hor hor muitu gara horrerako egiten ditugu kantuak jendaurrean kantatzeko eta eh, beraz eh, disko honekin eh, intentzio hori badago plazara joateko asmoa duzunean aipatzen dugunean herriko bestetara e, begira hartzen zara ez bait ezpada edo e, zein da leku egokiena zuretzako Ez, ez dira herriko festak, ze eh, herriko festetan gazteen lekua da. Ta e, ez nago erretretan, baina <laughs> ja, edadeko gizona persona bat naiz, eta e, hori utzi berdiet gazte eri. gazteek nahi dute gazten musika entzun normala den bezala. Eta beraz, e, ez gehiago, e, nahi nuke ba, nire estena tokia aurkitu, esan dudan moduan, e, musika asko dago eta bilatu behar dugu gure tokia. Eta ekarri dut formato bat, pixkat gazteagoetara hurbiltzeko, baina baitaren ere belaunaldiaren gana urbiltzeko. Ze, askotan e, disko hauek ez dira izan pentsatuak e, ba, esango nuke izten toki horietara. Gehiago pentsatu izan dira, ba, testuari lotuago, beti badut nire jende bat buruan. E, hori ezinbestekoa da eta beharrezkoa. Baina e, zu konturatu gabe askotan galtzen duzu e, Claro, hor zirkulo hortan mugitzeko e, ezin dituzu edo zein esperimentu egin. E, eh, erduzu mantendu nun bait e, ba, mm, estruktura bat edo esan dezagun. Eta horregatik e, saietu naiz berriz ere itzultzen e, eh, struktura horretara, ez, eh, zirkulora hurbiltzeko pixkat. Baina, bueno, esango nuke festetako eta dantzako talde asko ...hola Euskal Herrian oso onak direna gaina, eta ez diet eh, hoiei oiei tokirik endu nahi, eta berba ez naiz e, ere ez daukat ere kapazidaderik behar bada, <laughs> hori aurre eta ez dut nahi, gaina. Ba, ez ba nahi. E, kontzertu zunbaitzu dagoeneko finkatuak dituzu, e, biratxoarekin orain hasi eta epe bat eman hortarako? Bai, bueno, oain disko aurkezpenen e, ari gara, urduan, ingo dugu igande honetan e, usurbilko aretoan, ingo dugu e, lehen kontzertua, eta, bueno, jadanik urtebete ibili gara handa hemen pixkat probatzen, eh, gaztetxeetan da bar, eta orain, e, ibiliko naiz e, iriburuetan, irratietan eta prentsaurrekoetan eta antolatu ditut kontzertutxoak e, e, hor nabilen bitartean, adibidez, ba, iruñan eh, eragoa zenean, gero gauean kontzertu bat antolatu dugu laguntzeko biskat promozio horri. E, biskat datorren urtera begira izango da gero, gira eta ikusiko dugu, haber nola lantzen dugu hori. Osongi, ba, azken aurreko kantu bat entzun nahiko genuke, gururatu entzin, gure emankizuna mm zuk eh, hautatu? Ba, adibidez, eh, maitez hori gustatzen zait. Maitez egin genuen, eh, maitez ere da, justu kebeketik ekarri genuen kantu bat, Pol Pixek eh, idatzia, eta eh, eman diogu beste buelta bat, nik uste eh, eh, kantu hau ezagunen eh, iparaldean izan zela, maitez. Bueno, nik uste nuke disko osoa, eta orain egin dugu beste bersio bat, beste aldaera bat, eta polita da ze maitasunarekin alderatzen du e, maitasun historio bat ekartzen du polpixek, baino gero ari da bere herriaz, e, eh, nola baita esateko goea esaten dunean, edo elurra da, elurra dago kebeken urte osoan, eta bere herriaz ari da, polita da. Azkenean hortik ere dator maitasuna eh, lanketa politiko bat ez alda, galdetzen dudanean. dituzun kontzertuak ohikoak izango dira edo solasune momentuak ere eskainiko dituzu kantu bai. kantuen artean edo bai. aurkezpentso bat ere egiteko tarterik hartuko duzu? Bai, nik uste dut guri tokatze zaigula ja eh, sarreratxo bat ematea kantu bakoitza ze hautaketa Konstiente eta e, ekarri ditu testua kanpotik eta merezi du aurkezpentso bat eta saietuko nahi zortan. Durangon izango zarela ikusi dut, noiz e, izango zara eta Eguna zehatz, baino bai horri zanen badakit eh, hitz egin dugu joango naiz eta ezagite eguna zehatz, Baina bai, han aurkeztuko dugu diskoa eta hotxenean elkarrizketa bat eh, egingo dugu, bai. Eta zuekin armanetan jartzeko, zurekin, eh, esan dugu gazelupeko txak zigioarekin atera duzuela diska, e, kontzertuak antolatzeko, edo bestela ere zure inguruan informazioa izateko, baduzu egune bat. Bai, badut webgune bat, eh, josebatapia.eus, eta gero manaiementerako edo kontzertuetarako eh, unai lobo izeneko gure lagun lankidea, eta bere elbidea da lobounai abildua gmail.com eta hor e, posible da gero ia kontzertu antolatzea. Osongi. Ba, Joseba guztionekin geratzen gara esker eta laizor arte esango izan. Zuri, mila Zuri, mila esker. goles, maizu ez eta eskoles, hartaburuan oskoles. Hauze izan da entzule, gaurkoak emanduen guztia, gaur Joseba Tapiarekin eh, mintzatu izan gara, bere azken lanaz, eta urrengo astean ba, beste artista bat izango dugu gure artean, eta bien bitartean ba, nire aletik besterik ez, eh, asteburu buru onon bat igaro, eta nahi, duz, nahi duzen arte, esaten dizuet izan ongi, aio. dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek Zergati darama ama Zergatik da ama Paris zergati da ama Paris dakarrena Zergati da ama Zergatik da ama Paris zergati da ama Paris dakarrera Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek Zergati darama carrera darama Paris, zergatik darama Paris da la Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris da karrera. Dakarrik se dakar, riqueza sacar horrik mundo en fruto frutuko zorik ez dakar, gamelu gara ez dakar Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar Zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar Zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek Zergatik darama, zergatik darama Paris Zergatik darama Paris dakarrera Zergatik darama, zergatik darama Paris Zergatik darama Paris dakarrera Zergatik darama, zergatik Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris dara Paris dara carrera da karrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Pariseko farolen argia, Europa rozil borra. Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da karrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da karrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da karrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Pariseko farolen argia, Europa rozilborra. dakar, zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, zergati dara ma, zergati dara ma Paris, zergati dara ma Paris dakarrera, zergati dara ma, zergati dara ma Paris, zergati dara ma Paris dakarrera, dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek, zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera, zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.